بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم tukiwa tukiendelea na darasa zetu za tafsiri ya Qur'an al-Karim katika aya hiyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema wa idhibtala ibrahima rabbuhu bikalimati anamkumbusha mtume wake nabii Muhammad sallama Mambo yaliyopita yaliyompitikia babu yake Ibrahim kama ni mtihani kwake. Mwenyezi anasema kumbuka alipompa mtihani Ibrahim Mola wake. Mola alimpa mtihani Ibrahim bikalimatin kwa mamuru amri kumi zinajulikana mashuhuru hizo kuwa ni amri kumi za Nabi Ibrahim alizopewa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Fa atamahunna na akazitimiza zote kama alivyotakiwa Mwenyezi Mungu akamwambia mtume wake Ibrahim baada ya kumuona kapasi mtihani huo akamwambia inni ja'iluka linnasi imama mimi nataka nikufanye wewe Ibrahim kwa watu wote wa duniani kuwa kiongozi uwe wewe ni kiongozi wa duniani kote qala nabi Ibrahim kwa hamu yake na upendeleo wa kizazi chake akamwambia Mwenyezi Mungu wa min dhurriyati ya rabbi tunukilio hilo nitunukia mimi na kuomba na watoto wangu nao wape qala Mwenyezi Mungu akamwambia ni sawa lakini la yanalu ahadi walimin hawatoipata ahadi yangu ya kuwapa uongozi watu watakao kuwa madhalimu miongoni mwa watoto wako kwa hivyo ndugu wasomi na wasikilizaji wa Qur'an tukufu na wanaofuatilia miongozo ya Uislamu Uongozi haupatikani ila kwa kupasi mtihani. Na hata hivyo huyo atakayekuwa amechaguliwa kupewa uongozi ajue kuwa amepewa mtihani. Amepewa mtihani kama ataendelea kuifanya vizuri ataendelea kuwa mwenye heshima na taadhima na akifanya vibaya atarudi nyuma na ataangushwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema kumwambia mtume wake nabi Muhammad sallallahu wa idh ja'alna al-baita mathabatan lin kumbuka tulipoifanya al-Kaaba ni mahala pa kurejea watu duniani kote wa amnan na ni mahala pa amani na tukatoa agizo kwa kuambia watakhidhu min maqami ibrahima musalla tengenezeni katika mahala alipokuwa akisimama Ibrahim wakati wa ujenzi wa al-Kaaba pafanyeni pawe ni mahala pa sala Mwenyezi Mungu anasema waahidna tulimpa ahadi ila Ibrahim kwa kumwambisha Ibrahim wa Ismail antahira tukawaambia itaharisheni baiti ya litaifin wala lakifin itaharisheni nyumba yangu elkaba kwa ajili ya watu wanaokuja kuizunguka kwa ibada wala akifina na watu wanaokuja kukanda karibu yake pembezoni mwake kwa ajili ya ibada walruk'i sujudi na wanaokuja wakirukuu kusujudi yani kusali na kutoka wote hawa wanaikusudia nyumba hiyo kwa hivyo itakasheni uyemuepushe na aina zote za machafu kama vile masanamu na mengineyo wa idh qala ibrahim Mwenyezi asema kumbuka Muhammad aliposema Ibrahim Rabbi ja'al hadha baladan amina Ewe Mola na kuomba uifanye nyumba hii yani mji huu uliomo ndani yake nyumba hii ya Kaaba mji wa maka ufanye uwe ni mji wa amani warzuku ahlahu min athamarati na uwape wakazi wa mji huo wakazi watakokuwa wamezunguka zunguka nyumba hiyo uwape min athamarat aina mbalimbali za matunda mazao man amana minhum billahi wal yawmil akhir yule atakayekuwa ameamini miongoni mwao kumwamini Mwenyezi Mungu na siku ya mwisho alijilinda hapa nabii Ibrahim kutokana na mafunzo aliyopata kule alipoambiwa la yanalu ahadi zalimin hapa akaona aje ajilinde kabisa lakini mbele ya mtukufu eh, mwanafunzi au mtumwa mbele ya bwana wake hana uhadari wala hana ujanja kala Mwenyezi Mungu akamwambia Ibrahim kwa suala la riski usiniingilie waman kafara nitampa mpaka kafiri sio si walioamini tu kwa swala la, la riziki nitawapa wote walioamini na walio makafiri umatihu qalilan thumma atarruhu ila adhabin nar nitawapa starehe ya muda mfupi ya duniani kisha niwavute kwenye adhabu ya moto wabisa nasir na mahala pabaya pa kurejea mja ni hapo wa idh yarfa'u ibrahim alqawa'ida min albayt Mwenyezi Mungu anasema kumwambia Mtume Muhammad sallama wa idh yarfa'u Ibrahim kumbuka alipokuwa kinywa Ibrahim alqawaida misingi ya jengo min albaiti ya, ya Kaaba yeye Ibrahim wa Ismail wakishirikiana na mwanawe Ismail wakawa wanasema Rabbana taqabbal minna ewe Mola tukubalie kazi yetu hii ikubali hii kazi itokana na sisi innaka anta samiul alim kwani wewe ndio msikivu na mjuzi rabbana ewe mula wetu waj'alna muslimaini lak tufanye sisi mimi na mwanangu Ismail waislamu wa kweli kwako wa min dhurriyatina na vile vile kizazi chetu ukifanya ni watu ummata muslima umati wale uslimu laka kwako wa arina manasikana na utualimishe mahala mwetu mwa ibada mahala mwa ibada zetu sahihi utualimishe watuba alaina na utukubalie amali zetu innaka anta at-tawwabur rahim wewe ndiye mkubalifu wa tauba wewe ndiye mrehemevu waja wako anaendelea Ibrahim katika dua zake akiwa pamoja na mwanawe anasema rabbana ewe mola wab'ath fihim rasulan minhum na kuomba utume ndani ya watoto wangu ndani ya kizazi changu utume rasulan minhum mjumbe anayetokana na wao yatlu alaihim ayatika wa yuallimuhum alkitaba walhikma mjumbe atakayewasomea aya zako na kuwafundisha hukumu na maagizo ya kitabu walhikma na hikma zake falsafa zake wayuzakihim na awatakashe wanzake innaka antal azizul hakim kwani wewe ndio mshindi na mwenye hikma katika matendo yako Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema kumwambia mtume Ibrahim kumwambia mtume Muhammad sallallahu alaihi kuhusu Ibrahim wale waliokuwa wakimkwepa nabii Ibrahim basi Mwenyezi Mungu anamwambia mtume wake sallallahu alaihi wa man yarghab an millati ibrahima hakuna ambaye atachukia mwenendo wa ibrahim kiibada na kimaendeleo na kimaisha illa man safiha nafsa isipokuwa yule aliyepotosha nafsi yake mwenye kuipotosha nafsi yake ndiye atakayechukia mwenendo wa Ibrahim wala istafainahu fi dunya na kwa hakika tulimchagua Ibrahim katika ulimwengu huu wa innahu fil akhirati laminas salihin hapa duniani tumemchagua kwa kumpa cheo na siku ya kiyama yatakuwa yeye ni katika watu viongozi wa watu wema Mwenyezi Mungu tunakuomba utufanye sisi tu miongoni mwa wafuasi wake idh qala lahu rabbu kumbuka pale aliposema kumwambia Ibrahim Mola mlezi aslim ewe Ibrahim jisalimishe katika amri zangu zitekeleze amri zangu kama nilivyoziagiza kwako Kala Nabi Ibrahim akamtiifu na kujibu kwamba aslamtu rabbil alamin. Mimi nimejisalimisha kwa mtiifu kwa Mola wa viumbe wote. Wawasa biha ibrahim banihi. Si hilo tu lakini aliweka wasia Ibrahim kwa dini ya Kiislamu kwa kufuata mwenendo wa Ibrahim aliweka wasia akawahusia banii watoto wake wa Yakubu na Yakubu na Ibrahim naye bani akawafundisha na kuwahusia na kuwasisitiza e, watoto wake pale aliposema ya baniya enyi watoto wangu nyi inna allaha astafa lakum din Mwenyezi Mungu amekuchagulieni nyinyi dini wa Kiislamu dini ya Kiislamu fala tamutunna illa wa antum muslimun kwa hivyo kwa vyovyote vile msije mkakubali mkafikia kufa ila mwe katika dini ya Kiislamu mfe na dini ya Uislamu basi kwa kuwa Wayahudi walikuwa wakijigamba kwamba wao ni wafuasi wa Ibrahim Mwenyezi Mungu anawasuta hapa anamwambia am kuntum shuhadaa idh hadara yaqub almaut bali nyinyi mnojidai hivyo mlikuwa hadhir wakati alipomhudhuria mauti Yakub wakati mauti alipomshukia Yakub nyinyi mlikuwepo mkausikia usia wake waliokuwa akihusiwa wanawe idh qala libanihi pale alipoambia wanawe Yakub ma ta'buduna min ba'di ni kitu gani mtachokiabudu nyinyi baada ya mimi kuondoka duniani watoto hao kalu wakamjibu baba yako kusema naabudu ilahaka wa ilaha abaika tutaabudu tutamwabudu sisi tukemwabudu ni Mungu wako na Mungu wa wazazi wako Ibrahimu wa Ismail wa Ishaqa ilahan wahidan Mungu mmoja wa nahnu lahu muslimun na sisi kwa Mungu huyo ni wenye kujisalimisha munkaduna liamri Mwenyezi Mungu anasema tilka umma huo ni umati kad khalat min laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum huo ni umati kina Ibrahim na, na kizazi chake Yakub na kizazi chake ni nyumati zimeshapita na kuthibitikiwa na machumo ya amali wamezifanya na nyinyi mtathibitikiwa na malipo ya amali mtazozifanya wala si busara wala si akili kujinasibisha tu kwamba sisi tunamfuata Ibrahim sisi tunamfuata Yakub bila ya kuhakikisha kuonesha kutekeleza amri zake mafunzo yake mausio yake kama alivyopewa na Mola wake tilka ummatun kad khalat laha ma kasabatu lakum ma kasabtu huo ni umati umeshapita na kuthibitikiwa na malipo yale ambayo waliyachuma walakum na nyinyi ma kasabtu mtapata malipo ya amali mlizo mtakazozichuma wala tusaluna wala hamtaulizwa kama hamtaulizwa amma kanu yaamalun kuhusu yale waliokuwa wakiyafanya kina Ibrahim na Yakub na kisasi chake wakalu baada ya kuona wayahudi hawana hoja tena wakakimbilia uongo na ulaghai wakatangaza kuwatangazia walimwengu wasema kunu hudan au nasara tatadu nyinyi walimwengu nyinyi kama mnataka uongofu kuweni wayahudi au wanasara ndio mtaongoka Mwenyezi Mungu anamwambia mtume wake Muhammad sallama qul waambie bal millata ibrahim hanifa bali dini mtakayoshikamana nayo wa mimi ni mila na mwenendo wa Ibrahim uislamu uliotakata wama kana min almushrikina na wala hakuwa kabisa katika washirikina qulu semeni nyinyi waislamu semeni kama alivyosema mtume wenu amanna billah sisi tumemwamini Mwenyezi Mungu wama unzila ilaina tumeamini kilichoteremshwa kwetu wama unzila ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa yaqub tumeamini kile alichokilichoteremshwa kwa Ibrahim na Ismail na Ishaq na Yaqub wal asbat na vizazi vyao wama utia Musa wa Isa tunaamini mwongozo aliopewa Musa na Isa katika Taurati na Injili wama utiya nabiyuna min rabbihim tunaamini alichopewa mitume wengine kutoka kwa Mola wao la nufarriqu baina ahadin minhum hatuko tayari kubadilisha au kutofautisha kati ya yoyote miongoni mwa hao mitume wote mitume ni waongofu wote wa mitume ni watume wa Mwenyezi Mungu na mafunzo yao ndiyo maagizo ya Mwenyezi Mungu wa nahnu lahu muslimun na sisi kwa Mwenyezi Mungu huyo tunajisalimisha Mwenyezi Mungu anamwambia mtume wake Muhammad sallama fa in amanu bimithli ma amantum bih ikiwa wayahudi hawa wana wanasara wataamini kama mlivyoamini nyinyi waislamu faqad tadaw wa hakika watakuwa wamefuzu wa in tawallaw na kama wataipa mgongo imani hiyo wakaamini vyao wanavyovitaka fa innama hum fi shiqaq uelewe kwamba hao wako katika ukaidi tu wanatumia ukaidi lakini ukaidi wao utawapata wenyewe humullah atakutoshelezea wewe Mwenyezi Mungu atakutoshelezea wewe Mwenyezi Mungu adha zao adha zao hao wa huwa samiul alim na ni msikivu na mjuzi Wayahudi na Nasara wana tabia ya kubatiza watu na kuwanasibisha katika Uyahudi au Nasara kwa kaida yao hiyo ya ubatizaji sasa waambie Mwenyezi Mungu asema sibghatallah uthibitisho wa imani ni wa Mwenyezi Mungu waman ahsanu min allahi sibgha ni nani ambaye ni mzuri wa kumshinda Mwenyezi Mungu kwa uthibitisho wa imani wa nahnu lahu abidun na sisi Mwenyezi Mungu huyo ndio tumemwabudu waambie hivyo kul waambie tena atuhajunana hivyo nyinyi mnatujadili mnatufanya ukaidi filahi katika ungu wa huwa rabbuna hali ya kwa Mwenyezi Mungu ndiye mola wetu mlezi wetu wa mola wenu mlezi wenu walana a'maluna na sisi tuna amali zetu walakum a'malukum na nyinyi mna amali zenu wa nahnu lahu mukhlisun lakini tu sisi kwa ajili ya Mwenyezi Mungu tunafanya ibada zetu kwa ajili ya Mwenyezi Mungu tu tunafanya ibada zetu tunafanya ibada zetu kukufuata maagizo yake na kuepukana na makatazo yake kwa kufuata mapenzi yake Mwenyezi Mungu na kuchukia aliyoyachukia amtakuluna inna ibrahima wa ismaila wa ishaqa wa yaquba wala subat kanu hudan au nasara bali nyinyi mnasema mnajigamba kwamba Ibrahim Ismail Ishaq Yaqub na vijukuu vyao vizazi vyao kanu hudan au nasara kwamba walikuwa hao ni wayahudi na au nasara qul wambie a antum aalamu amillah hivyo nyinyi mtakuwa ndio wajuzi zaidi au Mwenyezi Mungu ndio mjuzi zaidi anasema Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala waman antum alam amillah waman adlam mimman katama shahadatan indahu min Allah nyinyi mtakuwa wajuzi zaidi au Mwenyezi Mungu ndio mjuzi na hakuna mwenye kudhulumu mno nafsi yake kushinda watu walioficha ushahidi wa kweli kutoka kwa Mwenyezi Mungu walionao wamallahu bighafilin amma ta'maluna Mwenyezi Mungu hakuwa mwenye kughafilika akaepukana na mnayofanya tilka umma huo ni umati hizo ni nyumati kad khalati zishapita laha ma kasabat zinathibitikiwa nyumati hizo na machuma walioyachuma malipo yake watayapata huko kwa wao walakum ma kasabtum na nyinyi mtapata malipo ya yale mtakayochuma wala tusaluna amma kanu ya'malun na wala hamtaulizwa ka hamtaulizwa kuhusu waliokuwa kiafanya wao wao wana yao na nyinyi mnayo wao ikiwa wameongoka wameongoka ikiwa wamepotoka wamepotoka na nyinyi lakini mnatakiwa muongoke msifuate upotovu wa nafsi zenu wallahu subhanahu wa ta'ala alam Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hapa alikuwa akimwalimisha mtume wake Muhammad sallallahu katika ule mfululizo wa kumpa habari ya mambo ambayo hayajatokea kwamba yatatokea na kisha yakatokea kama alivyoeleza Mwenyezi Mungu. Amwambia mtume wake sayakulu sufahau kutokana na suala zima la kupewa amri wewe kuelekea Kaaba katika sala zako badala ya kuelekea Baitul Maqdis watasema wajinga wapumbavu minan nasi katika watu washirikina watasema ma wallahum hakuna kitu kilichowageuza kina Muhammad na wafuasi wake an qiblatihim allati kanu alaiha wakaepuka kibla yao waliokuwa wakifuata ya Baitul Maqdis isipokuwa ni ubabaifu tu walionao ni kitu gani kitu gani kilichowafanya wageuke qul waambie muhammad sisi hatujababaika lakini tunafuata eh, hukumu na hikima za Mwenyezi Mungu kwani lillahi almashriqu walmaghribu ni mali yake Mwenyezi Mungu dunia yote mashariki na magharibi zote ni zake Mwenyezi Mungu yahdi man yashau humuongoza anayemtaka kumuongoza ila sirati mustaqim kwenye njia iliyonyoka wakadhalika ja'alnakum ummatan wasata Mwenyezi Mungu anamwambia mtume wake Muhammad sallallahu kama hivyo tulivyokugeuza kuelekea Baitul kutoka Baitul Maqdis kuona kuelekea Baitullahil Haram ndivyo tunavyofanya kukufanya ni nyinyi ni umati wa kati na kati ummatan wasatan umati wa kati na kati litakunu shuhadaa ala nnas ili mwenyinyi ni mashahidi kwa wenzenu wayakuna rasulu alaikum shahida na awe mjumbe wa Mwenyezi Mungu kwenu ni shahidi yani mtume atakuwa kwetu ni mashahidi ni shahidi wa kutushuhudia sisi kwa yale ambayo tutakuwa tukiyashuhudia siku ya kiyama juu ya nyakati nyingine na ye atakuwa ni shahidi wetu kututhibitishia kwamba ushahidi wetu ni bora ni wa kweli wama ja'alna alqiblata allati kunta alayha na hatukuifanya hii kibla ya, ya, ya, ya Baitullah alharam kwa baada ya kuota baada ya, ku, ya, ya kuelekea baada ya kuelekea baiti eh, al-Maqdis ile al Maqdis ile kukufanyia wewe kwanza ufanye ibada kufuata hiyo kisha tukageuza kukuelekeza Baitullah al-Haram illa lina'lama man yattabi'ur rasul hatukufanya hivyo isipokuwa ni mtihani ili aweze kudhihiri na kuonekana wazi mtu ambaye anamfuata mjumbe wa Mwenyezi Mungu kikamilifu mimman yanqalib ala aqibaihi apambanuke na yule ambaye anamfuata upande upande wa in kanat lakabirata na kwa hakika hili suala la kugeuzwa wewe Kaaba kuwa ndio kibla yako ukaondoshwa uka, uka katika kuelekea Baitul Maqdis ni suala kubwa sana ni suala kubwa sana illa ala alladhina hadallah isipokuwa juu ya wale aliowaongoa Mwenyezi Mungu wao hawana kubwa wao juu ya mwongozo wa mtume popote anapoelekea ndio sawa na napoota lolote analolifanya ndio sawa kwa mtume Mwenyezi Mungu wama kana Allahu liudhi'a imanakum na hakuwa Mwenyezi Mungu mwenye kupoteza imani zenu yani ibada zenu mlizozifanya kwa kufuata hiyo bate al-Maqdis hapo kabla sio kwamba ibada zenu zile mlizofuata kwa kufuata bate al-Maqdis hazikuwa hazi na maana hazikuwa sahihi hapotezi Mwenyezi Mungu zile zirekodi zenu ziko na hapa sasa mnatakiwa mfuate Baitullahi Haram rekodi zenu zipo sawa sawa Inna Allaha bin-nasi la raufu rahim hakika Mwenyezi kwa, kwa waja wake wote ni mpole na mrehemevu Nabii Muhammad saa salama katika muda aliyokuwa Madina na kuwa anafuata katika sala zake baitlmakdis ndio anayoelekea alikuwa na hamu sana ya kupewa amri kuelekea Kaaba hivyo ikawa mara kwa mara ajaribu kutaka kumshawishi Jibril ili amuombe hilo lakini Mwenyezi Mungu mwenyewe anamwambia mtume wake sallama kad nara hakika tumekuona we Muhammad tumeuona takaluba wajhika fi samaa mgeuko geuko uso wako kuelekea mbinguni ukiwa na dukuduku la kutaka kuomba kuomba kwa Mwenyezi Mungu uruhusiwe kuelekea Baitullahil Haram sasa basi umeshafika wakati falanuwalliyannaka qiblatan tardaha kuanzia sasa tunakuamrisha uelekee hiyo kibla unayoipenda fawalli wajhaka shatra almasjidil haram sasa basi anza kwa sasa elekea kuanzia sasa elekea uso wako elekeza uso wako katika sala zako upande wa msikiti mtukufu wa maka wa haithu ma kuntum na popote mtakapokuwa nyinyi wafuasi wake Muhammad fawallu wujuhakum shatra elekezeni nyuso zenu upande wa mas, Masjidil Haram wa innal ladhina utul kitaba na wale wayahudi na wanasara la ya'lamuna annahu alhaq wanajua kwamba kibla hii ndio kibla ya haki min rabbihim kutoka kwa Mola wao mlezi wamallahu bighafilin amma ya'malun na mwenye mzingu si mwenye kukafilika akaepukana na kujua waliokuwa wanayafanya waja wake wala ina ataita alladhina utul kitaba lakini Muhammad kwa ukaidi walionao wayahudi na wanasara nataka uelewe kwamba kwa ukaidi walionao ajapo kama ataita utawapa alladhina utul kitaba hawa yahudi na nasara ukawapa bikuli aya kila aina za miujiza matabiu qiblataka hawatofuatapo kibla yako wama anta bitabi'in qiblatam na wewe kuanzia sasa usifuate kibla yao wama ba'dhum bitabi'in qiblata ba'd na wao kwa wao yahudi na nasara hawafuatani hawafuatani vibla vyao wayahudi na kibla chao na nasara na kibla chao wayahudi hawafuati nasara na nasara hawafuati myahudi wama ba'dhum bitabi'in qiblat ba'd wala in ittaba'ta na kama utakuja kufuata we Muhammad afahawa au mapenzi yao hao min ba'di ma ja'aka min al-ilmi ba'da kusha kujiliwa wewe na ukweli kama huu uliokusha kujilia kutokana na Qur'an innaka idhal lamina dhalimin hakika ya wewe ukifanya hivyo utakuwa ni katika madhalimu wa nafsi zao hashahu mwenzengu amwepushe amemwepusha na apoetu atuepushe na sisi alladhina atainahum na wale tuliowapa alkitaba kitabu cha Taurat na Injil yaarifunahu wanaijua alkaaba kwamba ndiyo kibla ya haki na wanamjua Muhammad kwa mtume wa kweli kama yaarifuna abnaahum kama wanapo wajua watoto wao wa inna fariqan minhum la yaktumuna haqa lakini kikundi kimoja cha wayahudi au nasara wanauficha ukweli wa hum ya'lamun na hali ya kuwa wanajua wanaujua kuwa uongozi huu wa kuelekea alkaba alhaqu min rabbika ni mwongozo wa haki kutoka kwa Mola wako mlezi fala takunanna minal mumtarin basi usije ukashawishika ukawa miongoni mwa watu ambao wana shaka na kwa nini ushawishike walikulin wijhatun huwa muwalliha wakati kila taifa kila umati kila umati unakuwa na mwelekeo wao ambao wanaelekea katika beda zao kila umati unakuwa na mwelekeo wao wanaelekea katika beda zao fastabiqul khairati basi fuateni shindaneni katika mambo ya khairi shindaneni Aina matakunu ya atibikumullahu jamia popote mtakapokuwepo atakuleteni Mwenyezi Mungu na malipo yenu popote nyote inna allaha ala kulli shay'in qadir hakika Mwenyezi Mungu juu ya kila kitu ni mweza wa min haythu kharajta na mahala popote utakapotoka ukaelekea katika ulimwengu ukifika wakati wa sala utekelezaji wa sala usipate tabu fawalli wajhaka shatra almasjidil haram elekeza dhati yako upande uh, wa msikiti mtukufu wa haithuma kuntum na nyinyi umati wafuasi wa Muhammad popote mtakapokuwepo fawallu wujuhakum shatra elekezeni nyuso zenu upande huo li alla yakuna linnasi alaikum hujja ili washirikina wasijakawa tena juu yenu na hoja yoyote illa alladhina zalamu isipokuwa wajinga wajinga minhum miongoni mwao fala takhshawhum msiwaogope wacheni na babaika kwao wacheni mbali kubabaika kwao na kuropokwa kwa maneno yaliyokuwa hayana msingi msiwaogope wakhshauni niogopeni mimi nimefanya hivyo anasema Mwenyezi Mungu nimefanya hivyo kukuamrisheni kuelekea Kaaba wali utimma ni'mati alaikum ili nitimize neema zangu kwenu wala alakum tahtadun na ili nyinyi mwe mkamilifu wa uongofu tahtadun wa waongofu kamili kama arsalna fikum rasula kama tulivyomtuma ndani yenu mjumbe Muhammad minkum akitokana nyinyi yatlu alaykum ayatina akawa kazi anayoifanya ni kusoma kwenu aya zetu wayuzakikum na kukutakasheni tabia mbaya wayuallimukum na kukufundisheni mengi ambayo siyajua kufundisheni kitaba kitabu cha taurati na Injili walhikma na tafsiri zake na utani wake na falsafa zake wayuallimukum ma lam takunu taalamun na nakufundisheni Mwenyezi ambayo hamkuwa nyinyi mkiyajua fadhkuruni basi nikumbukeni kwa ibada zenu nikumbukeni kwa dua zenu nikumbukeni kwa imani zenu adhkurukum nitakukumbukeni kwa malipo mema nitakukumbukeni kwa rehma nitakukumbukeni kwa ridha kuridhikanani wala takfurun washkuruli na wala takfurun wala msinikufuru washkuru li na wala takfurun wala msikufuru ya ayyuhalladhina amanu enyi ambao mmeamini Mwenyezi Mungu istainu bisabri wassala jisaidieni kwa uvumilifu na kwa sala inna allaha ma'as sabirin hakika Mwenyezi Mungu yu pamoja na wenye kuvumilia hapa katika aya hii Mwenyezi Mungu anatusisitiza kwamba tuwe na subira katika mambo yetu tusiwe na papara tusiwe na haraka kutoka mabadiliko yaliyokuwa hatujui matokeo yake ya mbele tuwe na uvumilifu katika kumwomba tuwe na uvumilifu katika kila kitu ambacho tumeendelea nacho katika maisha yetu tuwe na uvumilifu kwa kutekeleza sala sala iwe ni, ni ngao yetu ya kukimbilia katika kila ambalo linatokea hata mtume wetu sallallahu alaihi anasema ilikuwa min halinifiki jambo lolote lolote linalonifika basi nakimbilia katika sala kusala mbili kwa hivyo tuwe tufuate mwendo wake mtume sallallahu hiyo ndiyo njia pekee ya kuweza kufanikiwa inna allaha ma'as sabirin hakika mwenyezi Mungu yupo pamoja na wavumilivu wala taqulu liman yuqtal fi sabilillahi amwatun na wala msimseme mtu aliyeuliwa katika taa ya Mwenyezi Mungu kuwa ni maiti msimwite maiti huyo bal ahya bali wako hai hao walakin la tashuruna nyinyi tu hamjui wala nabluwannakum bishay na tutakutieni mtihani nyinyi waislamu tutakutieni mtihani bishay, kwa kitu min alkhofi cha woga waljui njaa kidogo wanakasu min alamwal na upungufu mapato walamfusi upungufu wa roho kufiliwa kupatwa na maradhi wa thamarat na upungufu wa mazao wabashiri sabirin katika yote hayo mnachotakiwa nyinyi mvumilie katika yote haya mitihani kufikeni mnachotakiwa nyinyi mvumilie wape habari nzuri ya kufurahisha watakaovumilia wabashiri sabirin wape habari nzuri ya kufurahisha asabirin watakaokuwa wavumilivu wavumilifu wepi alladhina idha asabatuhum musiba ambao wanapofikwa na msiba qalu husema inna lillahi wa inna ilaihi rajiun sisi ni mali ya Mwenyezi Mungu na sisi kwa Mwenyezi Mungu tunarejea watu hao basi wenye tabia hiyo ulaika alaihim salawatu min rabbihim watu hao juu yao itashuka rehma eh, kutoka kwa Mola wao mlezi wa rahma na ihsani wa ulaika humul muhtadun na hao ndio waongofu inna safa wal marwa hakika ya kwenda kuzunguka baina ya safa na marwa min sha'airillah ni miongoni mwa ibada za Mwenyezi Mungu aya hii imekuja kuwajibu wayahudi na wanasara na washirikina ambao walichukia mwendo wa safa na marwa wakaona kwamba haimo katika ibada kitendo hicho si kama katika ibada kwa sababu unapokwenda kuhiji maka unapaswa ili hija yako ikamilike mmojawapo katika nguzo za hija ni kwenda baina Safa na Marwa mara saba sasa wayahudi na wanasara na washirikina wakalichukia tendo hilo Mwenyezi Mungu ndio analiletea uh, agizo rasmi au sharia makala maalum ya uthibitisho kwamba hilo ni mojawapo katika ibada anasema inna safa hakika kumwendo wa safa wal marwa min sha'airillahi ni miongoni mwa ibada za Mwenyezi Mungu faman hajja albaita yoyote atakusudia kwenda kuhiji maka awe tamara au kufanya umra fala junaha alayhi an yatawafa bihima hakuna ubaya juu yake kuzunguka baina safa na marwa mwendo saba waman tatawwa khairan na atakayefanya lolote la khairi la sunna la ziada fa inna allaha shakirun alim basi Mwenyezi Mungu ni mwenye kuikubali eh, amali hiyo ni mwenye kuikubali ibada hiyo alim tena na anajua malipo ya kumlipa mwenye kuifanya innal ladhina yaktumuna ma anzalna min albayinat hakika ya wale wanaoficha ukweli wa kile ambacho tumekiteremsha katika ubainifu walhuda na uongofu mimbadi ma bayyanahu linnasi baada ya kuwa sisi tumekushobainishia kwa watu fil kitabu katika kitabu ulaika yal'anuhumullah watu hawa wanalaaniwa na Mwenyezi Mungu wayalanuhum la'inun na wanalaniwa na walanifu wengine katika malaika Mwenyezi Mungu anawalani na malaika wa Mwenyezi Mungu wanawalani na waumini pia wanawalani illa alladhina tabu isipokuwa wale watakaokuwa wamefanya mabaya lakini wakatubia waslahu na wakajirekebisha wabayanu na wakaubainisha ukweli faulaika atubu alaihim Mwenyezi Mungu anasema hao nitawakubalia tauba yao wa ana tawwabur rahim na mimi ni mpokezi wa tauba ni mwenye ihsani innal ladhina kafaru wa matu hakika wale kufuru mpaka wakafika kufa wa hum kufaru hali yakuwa ni makafir ulaika alaihim laanatullah watu hao juu yao laana Mwenyezi Mungu itashuka wal malaikati laana ya malaika itashukia hao wanasi ajmaina na watu wote khalidina fiha watabakia milele ndani ya laana hiyo kwa maana ya adhabu ya moto wa jahannam la yukhaffafu anhum aladhabu haitopunguzwa kwa adhabu wala hum yunzarun wala hatapewa muda mizingu anatuthibitishia uungu wake kwa kutuambia wa ilahukum ilahun wahidun Mungu wenu wa kumwabudu nyinyi ni Mungu mmoja Mungu wenu wa kumtegemea nyinyi ni Mungu mmoja Mungu wenu wa kumwomba nyinyi ni Mungu mmoja la ilaha illa hu hakuna mwingine isipokuwa yeye hakuna Mungu mwingine isipokuwa yeye arrahmanur rahim mrehemevu wa rehema kubwa kwa viumbe wake wote duniani na mrehemevu wa rehema makhsus kwa waja wake waumini huko peponi inna fi khalqi samawati wal ardh ikiwa mnataka dalili za kumjua Mwenyezi Mungu huyo basi hakika ndani ya umbo la mbingu na ardhi llaili الليل na mpishano usiku na mchana walfulki allati tajri fil bahri na majahazi meli zinazopitembea katika bahari bima yanfa'u nasa pamoja na shehena za mambo ambayo yanahusiana na manufaa kwa watu wama anzala Allahu min samaa na katika kila alichokiteremsha Mwenyezi Mungu kutoka mbinguni mimma ambacho ni maji fa hayabihi al-ardh ba'da mautiha akaihuisha Mwenyezi Mungu kwa maji hayo ardhi baada ya kufa kwake kwa ukame wabatha fiha min kulli daba na akachawanya Mwenyezi Mungu ndani ya ardhi hiyo kila aina ya wanyama watasrifi riyahi na katika kujibadilisha hali ya hewa wasahabi musakhari baina samai wal ardh kujibadilisha hali ya hewa na kutembea kwa mawingu yenye kudhalilishwa baina ya mbingu na ardhi la ayatin liqaumi yaqilun hakika ndani hayo kuna dalili tosha za kuthibitisha kuwepo kwa Mwenyezi na ukamilifu wa sifa zake kwa wale wana akili kwa wale wanaozitumia vizuri akili zao lakini kuna wengine katika wanadamu ambao hawafanyi hivyo ndio anasema Mwenyezi Mungu wa minan nasi na miongoni mwa watu man yattakhidhu min duni llahi andada kuna watu wanajifanyia asiyekuwa Mwenyezi Mungu wa haki miungu wa ushirika miungu hiyo ya ushirika ya, ya kubuni yuhibunahum kahubillah wanaipenda kama anavyostahili kupendwa Mungu lakini walladhina amanu wale waliomuamini Mwenyezi Mungu ashadu hubba lillah wa upenzi wao ni mkubwa zaidi kwa Mwenyezi Mungu kuliko wao wanaopenda wao masanamu yao walau yara alladhina dhalamu na kama wataona madhalimu makafiri idh yarawna al'adhaba hali watakaokuwa watakapoiona adhabu anna alquwwata lillahi jami'a watajua kwamba uwezo wote ni wake Mwenyezi Mungu uwezo wote ni wake Mwenyezi Mungu siwe mwingine wa anna allaha shadidul al'adhab na Mwenyezi Mungu ni mkali wa kuadhibu kama watajiona wakati gani watakapojua hayo idh tabarra alladhina tubi'u min alladhina tabau pale watakapojing'ang'anua viongozi kuwa wakajiepusha na mahusiano na wale waliokuwa wakiwapotosha waraaul adhaba wakati wameshaiona adhabu watakataat bihim lasbabu na ikakatika mahusiano yao waqala ladhina tabau wakasema makafiri waliokuwa wakipotoshwa na wakakubali kupotoka lau anna lana karatan kama tutapata sisi fursa fanatabara minhum na sisi tutawakataa viongozi hao kama tabara umina kama wao walivyotukataa hapa kadhalika Mwenyezi anasema mfano kama huo basi yurihimullahu amalahu atawaonyesha mwenyezimgu makafiri vitendo vyao kuwa havikuwa na maana ibada zao kuwa hazikuwa na maana imani zao hazikuwa za msingi watajua hapo hasaratin alaihim kwa pale watakapobainikiwa kwamba ni masikitiko na majuto tu juu yao ma hum bikharijina minan nar na kwa vyovyote vile hao hawatoki hawatoki motoni hawatoki hayo ni spichi ya mwisho ya Mwenyezi Mungu kuhusu watu hawa makafiri katika mfululizo wa kuwazungumza wayahudi na wanasara na washirikina Mwenyezi Mungu anaendelea kusema ya ayuhannas enyi wanadamu nyinyi enyi watu nyinyi kulu mimma fil ardi kuleni kila aina ya vyakula vilivyomo ardhini halala vilivyo halali tayiba na vyenye ladha na vyenye faida katika mili yenu wala tatabi'u khutuwati shaitani msifuate tu isipokuwa tu msifuate nyendo za iblis innahu lakum aduwwun mubin yeye kwenu ni adui wa dhahiri inma ya'murukum hakika yeye kazi anayoifanya ni kukuamrisheni nyinyi bisui mfanye kufuru walfahshai mfanye uchafu wa antakulu ala Allah na mumsemee Mwenyezi Mungu mala taalamuna kumnasibisha na jambo ambalo hamlijui wallahu subhanahu wa ta'ala alam ndugu wasomi wasikilizaji Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala akiwa akiwasimlia watu wakaidi wa ulimwengu watu wa muflisi wafahamu watu wasiosikia wasiokubali wa idha qila lahum ittabi'u ma anzala Allah wanapoambiwa fuateni mwongozo alioteremsha Mwenyezi Mungu qalu wao husema bal nattabi'u ma alfaina alayhi abaana tutakachokifuata sisi ni kile tulichokutana nacho wazazi wetu Mwenyezi Mungu anawasuta anawaambia hivi awalau kanu awalau kana abauhum ajapo wakiwa hawa mababa zao la yaqiluna shay'an wala yahtadun hawafahamu chochote wala hawana uongofu wote watawafuata tu ajapo katika kiza ajapo katika msitu ajapo katika shimo ajapo katika mateso watawafuata tu sio busara ya mtu mwenye akili hiyo mathalu alladhina kafaru na mfano watu makafiri kamathali alladhi yan'iku bima la yasma'u wakilinganishwa na mtume alayhi makafiri wanakuwa kama wanyama ambao wanapigiwa ukelele na, na mchunga mtume sallama ni mchunga wao anawapigia ukelele warejee kwenye matatizo waondokane na mateso waelekee kwenye manufaa na, ma, na mwongozo sahihi kutoka kwa Mola wao mwongozo wenye kuwapatia wao kheri za dunia na akhera basi wao hawasikii wala hawataki kusikia kwa hiyo wao ni kama mtu ambaye anazungumza au anapiga kelele wanyama ambao hawasikii illa duaa wa nidaa isipokuwa e, wito na ukelele wanachokisikia ni wito na ukelele njo njo njo basi hafahamu anaitiwa nini hataki kwe, ku, ku, kujua nini faida yake nini faida ya wito huo summun bukumun umyun fahum la yaqilun watu hao mfano wao ni viziwi vibubu na vipofu katika hali hiyo wao hawafahamu chochote hawafahamu chochote kwa hivyo nabii Muhammad sallama juhudi yake yote alikuwa akiifanya bidii yake yote alikuwa nayo kuwatakia kheri na kuwa nasihi haikuwa ikiwapatishia wao manufaa na yeye mtume sallama amepata malipo yake kwa Mwenyezi Mungu kwa kazi aliyoifanya lakini faida kwa wale aliyowafanyia haikupatikana na hivi ndivyo mambo yalivyo hata sisi hapa duniani tulivyo hivi sasa sisi watu wa karne hizi walimu wetu wanapiga makelele wanapiga wanafanya juhudi zao zote kuwaalimisha watu kuwafahamisha kuwaongoza lakini hawafahamu wala hawataki hawa kufahamu hawasikii wala hawazingatii hiyo ndiyo hali ya watu ambao wamelewa kabisa na maasi wamelevywa na, na maasi wamelevywa na dunia wamelevywa na starehe za dunia hawasikii hawaoni hawataki ingine lolote lile manufaa ya ayyuhalladhina amanu enyi ambao mmemwamini Mwenyezi Mungu kulu min tayyibati ma razaqnakum kuleni vitamu vitamu ambavyo tumekuruzukuni washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun munshukuru Mwenyezi Mungu kama nyinyi yeye ndiyo mnamwabudu inma harrama alaykumul maita alichoharimisha kwenu Mwenyezi Mungu ni mizoga wadda manadamu yenye kutirizika walahma alkhinziri na nyama nguruwe wama uhilla bihi lighairi llah na kichinjwa chochote kilichochinjwa kwa jina la asiyekuwa Mwenyezi Mungu kichinjaji kichinjwa chochote kilichochinjwa kwa jina la asiyekuwa Mwenyezi Mungu Mwenyezi Mungu anaharamisha hicho nyinyi waislamu msile hata hivi kaacha mlango wa dharura Mwenyezi Mungu ameacha mlango wa dharura pale anasema famanibtur ghaira baghin atakayeshikwa na ubora wa haja bila ya kupendelea wala adin wala mwenye kukiuka mipaka yani kwa kufanya maasi fala ithma alayhi akilazimika kula hicho kilichoharamishwa basi hatakuwa na dhambi inna allaha ghafurur rahim mwenyezi Mungu ni msamehevu ni mrehemevu Mwenyezi Mungu amsamehevu waja wake kwa lile ambalo alikuwa hana budi nalo limewashinda kuliepuka. Rahim ni mrehemevu anawapa nafasi hiyo ya kuwa watumie kitu ambacho kimeshakikataza lakini kwa dharura anawaachilia nafasi. Innal ladhina yaktumuna ma anzala Allah hakika ya wale wanaoficha ukweli aliyoteremsha Mwenyezi Mungu minal kitabi katika kitabu wayashtaruna bihi thamanan qalila na wakajichukulia badala kipato kichache cha dunia ulaika ma yakuluna fi butunihim illa an watu hao hawana wanachokila katika matumbo yao isipokuwa moto hawana wanachokila katika matumbo yao wanachokijaza isipokuwa moto wala yukallimuhumullahu yawma alqiyama na wala hatawasemeza usemezo wa rehema Mwenyezi Mungu siku ya kiyama wala yuzakihim wala hatawataharisha watakasha wala hum adhabun alim na inshawathibitikia wao adhabu inayouma adhabu inayouma ishathibitishwa kwa ajili ya wao ulaika alladhina ishtarau dalalata bilhuda Mwenyezi Mungu anasema watu hao hakuwaonea Mwenyezi Mungu eh kuwathibitishia adhabu ya moto watu hao sio kawaonea kwani wao ndio wale ambao wamejichukulia badala ya upotofu wakaacha uongofu wala adhaba bil maghfira wakajichukulia badala ya adhabu wakaacha msamaha fama asbarahum ala nar ikoje subira yao watu hao juu ya moto watasubiri vipi kiasi gani watasubiria juu ya moto wa milele moto mkali eh, narullahi almunqadatu allati tattali'u ala al moto ambao unachomoza katika nyoyo eh, ukali wake unachomoza katika nyoyo moto huo Wat, vipi wataweza kujisaidia hao subira gani walionayo dhalika bi anna Allah nazzala alkitaba bilhaq na hii kuhukumiwa kwa adhabu hiyo ni kwa sababu wao wanajua kwamba Mwenyezi Mungu ameteremsha kitabu kwa ukweli kwa haki na uongofu na miongozo ya ya manfa kwa ajili yao duniani na akhera wa inna ladhina ikhtalafu fil kitabi lakini wale ambao wametofautiana katika kitabu hicho wakayakubali mengine na mengine wakayakataa la fi shiqaqin ba'id hao wako katika ukaidi ulio mbali kabisa na haki wako katika ukaidi ulio mbali na manufaa yao ukaidi wa kijinga ukaidi wa kishetani binafsi anaendelea Mwenyezi Mungu kusema wajibu wa Yahudi ambao walileta hoja kwamba huyu Muhammad sallallahu alaihi wasallam baada ya kuhamia Madina mbona anaelekea kibla ya Wayahudi naye hatasema kwa haitaki dini ya Kiyahudi wala ya Kinasara mbona anaelekea kibla ya Kiyahudi Mwenyezi Mungu anamsema laisa albirra sio utiifu an tuwallu wujuhakum qibala al mashriq wal-maghribi kuelekeza nyuso zenu upande wa mashariki wala magharibi walakin albirra lakini utiifu unaozingatiwa man amana billahi ni utiifu wa kumwamini Mwenyezi Mungu wal yawmil akhir kuamini siku ya mwisho wal malaikati kuamini malaika wal kitabi kuamini vitabu wanabiyina na kuamini mitume kwamba Mwenyezi Mungu katuma kaipeleka mitume kwa ajili ya manufaa ya umati waliopelekwa mitume hiyo isitoshe baada ya kuyakamilisha hayo wa atal mala ala hubbi mwenye wema ni yule ambaye anaitoa mali yake kwa hali ya kuwa akiipenda akawapa kwa kuwasaidia dhawil kurba jamaa zake wa karibu waliyatama na mayatima walmasakin maskini wabna as na wasafiri wasafiri waliokatikiwa na maendeleo ya safari zao wasailin akawapa vile vile waombaji wa firqab akawapa watu walio katika vifungo vya utumwa huko ili wajigomboe waweze kugomboka kutokana na utumwa huo wa aqama salata wa ata zakata mwenye wema ni yule ambaye anadumisha sala tano na anatoa zaka walmufuna biahadihim mwenye wema ni yule ambaye anatekeleza ahadi zao kwa Mwenyezi Mungu idha ahadu wanapomwahidi Mwenyezi Mungu au na wao kwa wao katika mambo ambayo yanayokubalika kisharia sio ahadi za upotevu wasabirina fil ba'sa'i barra wenye wema ni wale wavumilifu wanaovumilia juu ya shida na maradhi wahina basi na wakati wa vita ulaika watu hao basi waliokamilisha sifa hizo ulaika watu wenye sifa hizo alladhina sadaku wakisema wameamini na ni wema ni kweli wamesema kweli hao ulaika alladhina sadaku hao ndio waliosema kweli katika kwamba wao ni watiifu ni wetenda mema wenye kupenda haki kwa Mwenyezi Mungu wa ulaika humul muttaqun na hao ndio wacha Mungu Mwenyezi Mungu anaendelea katika aya hii ya moja na anasema ya ayyuhalladhina amanu enyi ambao mmemwamini Mwenyezi Mungu kutiba alaikumul qisas pamefarudhishwa kwenu kulipizana kisasi fil katla katika mauaji ikiwa mtu kamua mwenzake basi achukuliwe kisasi naye auliwe na wale warithi wa aliouliwa watakuwa na haki ya kuchukua kisasi warithi walieuliwa kwa hivyo alhuru mwenye kumua mungwana bilhuri auliwe naye akiwa ni mungwana atauliwa mungwana kwa kumua mungwana wala abdu na mtumwa bila abdi atauliwa kwa kumua mtumwa wal untha na mwanamke bil untha atauliwa kwa kumua mwanamke mwenzake faman ufiya lahu min akhihi shay lakini yule mhalifu ambaye kasamehewa na ndugu yake chochote katika hicho kisasi fatibau bil ma'ruf wa ada'un ilayhi ihsan atawajibikiwa na kufuatisha kutekelezaji wa hiyo fidia kwa wema wa adau na kuitekeleza ilahi kwa yule muhusika ihsan bila kumzungusha kasamehewa kuuliwa kalipishwa kalipishwa yani fidia basi hiyo fidia akesha kuijua kiwango aitekeleze kama ilivyokubaliwa ikiwa ni kupengele viwili au vitatu visizidi na bila ya kuwazungusha wanaostahiki wa, wa dhalika kuondoshwa habari hiyo ya kuuliwa kwa msamaha mhalifu akasamehewa mhalifu akaondoshwa adhabu ya kuuliwa badala yake kulipa fidia takhfifu min rabbikum hiyo ni wepesisho wa mambo kutoka kwa Mola wenu wa rahmatun ni ihsani faman tada baada dhalik lakini kuja akakiuka mpaka baada ya hayo baada msamaha kusha kudhibiti yeye akaona amesikubali lazima ni muue tu nawe wakati baadhi ya warithi wenzake washatoa msamaha falahu adhabun alim huyo atathibitikiwa na adhabu inayouma naye atauawa walakum fil qisasi hayatun munayo nyinyi nafasi kubwa ya kupona katika kufardhishwa kisasi mnapata privilege mnapata faida ya kuepukana na matatizo ya kuuawa kuuawa kwa kuzingatia kwamba mtu akiua naye atauliwa kwa hivyo akizingatia hilo atajizuia yeye kuua kwa hivyo yeye kashanusurika na yule aliyotaka muua kashanusurika kwa hivyo ndio maana ya kusema walakum fil qisasi hayatu munayo nyinyi nafasi nzuri katika kuwekewa sharia ya kisasi ya kupona ya ulil albab enyi wenye akili kukuitekeleza sharia hiyo mnapata nafasi nzuri ya kupona la'allakum tattakuna ili nyinyi mjikinge mwepukane na kuwa na uwana ovyo kutiba alaikum idha hadara ahadakum almaut Mwenyezi Mungu anatuambia katika aya hii ya mia na themanini kutiba alaikum pamefaradhishwa kwenu idha hadara ahadakum almaut endapo yakamkaribia mmoja wenu mauti intaraka khairan ikiwa na mali ataoiacha alwasiya aweke wasia aweke maagizo lilwalidaini kwa ajili ya wazazi wake wawili wala akrabina na jamaa zake wa karibu ndugu zake maami zake wajomba zake awawekee maagizo ya chochote kile ambacho ataweza kuwekea ili wakipate endapo yeye akafa bil kwa wema bila ya kupendelea wala kuonea wengine haqqan ala muttaqin hiyo ni haki iliyothibiti kwa wacha Mungu. Wacha Mungu ndio wanaostahiki kuyatimiza hayo na ndio wanaofaidika katika kuyatimiza hayo. Faman badalahu mtu yoyote kuja kubadilisha husia baada ma sami'ahu baada ya kusikia kutoka kwa mwenyewe kuhusia fa innama ithmuhu ala alladhina yubadilunahu dhambi za ukubadilisha huko kutakuwa zitakuwa waandama wale ambao watakubadilisha usia dhambi za kubadilisha usia huo zitawaandama wale ambao wenye kuubadilisha usia inna allaha samiun alim hakika mwenyezi Mungu ni msikivu wa yanayosemwa yote yakisema kwa siri kwa dhahiri nje ndani alim na anajua malipo ya kumlipa yoyote yule juu ya lolote alilofanya faman khafa min musin janaba Mwenyezi Mungu anatoa mwongozo kwa sababu baadhi ya wari, e, ya wausiaji wanaweza wakawasia kwa njia ya mapendeleo na kuonea wengine kwa hivyo wataalamu wa sharia waumini wanao haki ya kuingilia kati wasio namna hiyo ambao maandiko kwa njia za upotofu kwa hivyo anasema faman khafa mtu yote atakayeogopea mimusi kutokana na mwenye kuandika wasia janafan upendeleo au maonevu au ithman au dhulma kudhulumu fa aslaha yeye akaurekebisha wasia huo uliowekwa ndivyo sivyo yeye akaja kurekebisha akaweka sawa sawa fala ithma alayhi hana, hana dhambi huyo inna allaha ghafurur rahim mwenyezi Mungu ni msamehevu mrehemevu ya ayuha alladhina amanu enyi ambao mmemwamini Mwenyezi Mungu kutiba alaikumus siyam pamefardhishwa kwenu funga kama kutiba ala alladhina min qablikum kama ilivyofardhishwa kwa wale ambao walipita kabla yenu la'allakum tattaqun ili nyinyi mujikinge na adhabu zake Mwenyezi Mungu funga ni ngao Funga ni ibada tukufu ambayo ni moja kwa moja inakwenda kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kama alivyosema katika hadithi al-Qudsi as-sawmu li wa ana alladhi ajzi bihi. Funga ni yangu na mimi ndiye nitailipa ibada ya funga. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu anatangaza malipo ya funga, hamwakilishi mtume wala malaika yoyote, analipa mwenyewe. Wa ana alladhi ajzi bihi. Kwa hivyo na Mwenyezi Mungu anaashiria hapa kwa kusema kama kutiba ala alladhina min qablikum kwamba hii ibada ya funga ni ibada ya asli si mpya si ibada ya kuzukia zukia ni ibada ya asli tokea za, za Adam na kizazi chake kilichokuja baadaye funga yenyewe isije kakutisheni ayama maadudati ni ya siku chache tu zenye hisabu funga ni ibada ya siku chache zenye hisabu kwa wingi ni 30 faman kana minkum maridha hata hivyo atakaye kuja kuwa mmoja wenu miongoni mwenu ni mgonjwa hauwezi kufunga au ala safarin au msafiri yuko safarini hajui anakokwenda au anakokwenda ni mbali hana uhakika wa kufika kwa wakati mzuri basi anaruhusiwa kula huyo mgonjwa na msafiri anaruhusiwa kula lakini akisha faidatu min ayamin ukhra ajalipe funga zake zile atakazozifungua azilipe min ayamin ukhra katika siku zifuatazo wa ala alladhina yutiqunahu na kwa wale ambao hawawezi kufunga hapa wafasiri wanakadiria la wanasema wa ala alladhina la yutiqunahu na juu ya wale ambao hawawezi kufunga wenyewe fidyatun taamu miskini wanatakiwa kutoa fidia kwa kila siku moja kibaba cha chakula kumpa chakula maskini faman tatawwa khairan na atakayekuwa anaweza kufunga na akafunga na akajitolea kutoa na sadaka fahuwa khairul la hiyo ni kheri yake mwenyewe wa antasumu na yule ambaye anaweza kufunga kwenu kufunga kwenu khairul lakum ni bora in kuntum ta'lamun japokuwa umeruhusiwa ukiwa msafiri au mgonjwa usifunge ufunguze japokuwa umeruhusiwa ukiwa hali ya msafiri safarini au mgonjwa ufunguze lakini ukaona mimi naweza kufunga basi khairul lakum hiyo ni bora kwa nyinyi in kuntum ta'lamun mkiwa nyinyi mnajua basi fanyeni hivyo funga zilizozungumzwa siku chache shaharu ramadhani ni za mwezi wa Ramadhani ni siku za mwezi wa Ramadhani alladhi unzila fihi alquran ambao imeteremshwa ndani yake Qur'ani huda linnas wa bayinati min alhuda Qur'ani ambayo ni mwongozo kwa watu na ubainifu kutokana na mwongozo huo walfurqani na upambanyuzi wa haki na batil faman shahida minkum ash-shahra kwa hivyo yoyote atakayekuwa hadhiri ya simsafiri wala si mgonjwa aka ikamfikia habari ya kuendama kwa mwezi au akauona mwenyewe au akaelezwa na mtu ambaye anamkubali kwamba mwezi kauona yasum basi na afunge waman kana maridha narejea tena Mwenyezi kukumbusha kwamba hii isijekuwa ikafahamika kwamba ile ruhusa imefutwa a a ruhusa ile ya kufuturu mwenye kuumwa mgonjwa na msafiri ipo pale pale man kana maridha atakayekuwa ni mgonjwa au ala safarin au ni msafiri fa'iddatun min ayamin ukhra yuridu Allahu bikum nafunge katika siku zifuatazo nyingine anachokipanda Mwenyezi Mungu kwenu ni jambo la wepesi e, aldinu yusrun dini ni kitu cha wepesi kabisa kama alivyosema Mtume sallallahu alaihi wasallam walitukmilu al-idda Mwenyezi Mungu anataka mkamilishe idadi ya siku za funga Ramadhani ikiwa kwa mkamilifu mfunge kwa ukamilifu ikiwa ni mpungufu mfunge kwa upungufu walitukabbirullaha na mumkabiri Mwenyezi Mungu hapo siku shaindama huo mwezi wa sikukuu kuanzia saa mbili za jioni muendelee kupiga takbiri mpaka kufikia wakati wa kuingia katika sala mumkabiri Mwenyezi Mungu mumtukuze msifu alama hadakum kufuatana na mwongozo aliokuongozeni alakum tashkurun na ili nyinyi mumshukuru Mwenyezi Mungu wa idha sa'alaka ibadi katika aya hii ya na Mwenyezi Mungu anamwelekeza mtume wake Muhammad sallama namna ya kuwajibu watu waliomuuliza wakasema rabbuna qaribun fanunajihi am ba'idun fanunadihi hivi mola wetu yuko karibu tuzungumze naye kwa kidogo kidogo au yuko mbali tumpigie makelele Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akajibu mwenyewe bila ya kujibu mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Asema wa idha sa'alaka ibadi watakapokuuliza waja wangu ani kuhusu mimi kuwa niko mbali au niko karibu fa inni qarib mimi niko karibu ujibu dawa tadai na yaitikia maombi ya mwenye kuomba popote alipo kwa vyovyote alivyo namna yoyote maombi atakayoyaomba nayaitikia a idha daani anaponiomba fal yastajibu li basi na wana imani ya kutakabaliwa kwangu waliyuuminu bi na waniamini kwamba mimi nitawatekelezea matakwa yao la'allahum yarshudun ili wao wenye kuongoka ili wawe wenye kuongoza uhilla lakum laylata siyami rafathu ila nisaikum na katika aya hii Mwenyezi Mungu anawafahamisha waislamu kwamba funga ya Ramadhani wakati wa mchana Wakati wa usiku Muislamu mu'min anatakiwa afanye mambo yake yote ya kawaida kula, kunywa, kustarehe na ahli wake na mengineyo. Isipokuwa yawe matendo yake yanapita katika misingi ya uhalali, sio haramu. Ndipo asema Mwenyezi Mungu uhilla lakum lailata siyam pamehalalishwa kwenu usiku wa kuwa nafunga arrafathu ila nisaikum kungiliana na wake zenu kwani hunna hawa wake zenu libasu lakum ni kibazi chenu ni stara yenu wa antum na nyinyi waume libasu lahunna ni stara yao ni kibazi chao Mwenyezi Mungu sababu ya kuleta ruhusa hii alima Allah amejua Mwenyezi Mungu annakum kwamba nyinyi kuntum takhtanuna anfusakum mlikuwa mkizikhini nafsi zenu fataba alaikum lakini amekusameheni juu ya khiana hizo mlizofanya amekusameheni waafa ankum na amekupeni ruhusa ya wazi falana kwa hivyo sasa kuanzia sasa bashiruhunna tangamaneni nao wake zenu wakati wa usiku wabtahu ma kataba Allahu lakum na muwe mkimuomba Mwenyezi Mungu kheri alizoziandika Mwenyezi Mungu kwa ajili yenu wakulu washrabu kuleni mkinywa hata yatabayana lakum khaytul abyadu mpaka padhihirike kwenu mwangaza mweupe min khaytil aswadi kutokana na kiza cha usiku min alfajri wakati wa alfajiri usiku umefananishwa kama kitambaa cha usiku cheusi na mchana alfajiri imefananishwa kama kitambaa cheupe ukiondosha kitambaa cheupe ikiwa chini yake kuna cheusi unakuja kiza na ikiwa ukiondosha kitambaa cheusi ikiwa chini yake kuna cheupe unakuja mwangaza kwa hivyo kuleni mkinywa mpaka udhihiri mwangaza mweupe wa alfajiri kwa kuondoka mwangaza mweusi wa usiku thumma atimu siyam kisha mkamilishe ibada yenu ya funga mchana kutwa ila lail mpaka utakapoingia usiku mwingine kwa jua kutua wala tubashiruhunna na wala msitangamane nao wake zenu kwa namna yoyote ya matangamano kuchezeana kuingiliana wa antum akifuna fil masajidi wakati nyinyi mmetiania ukazi wa ibada katika msikiti ajapo ikiwa ni usiku hata usiku usiku Mada mmetia nia kukaa itikafu basi hamruhusiwi kufanya starehe na matangamano na wake zenu katika muda ule mliotia nia ya itikafu. Kwani itikafu ina utaratibu mbalimbali. Wengine wakaa itikafu usiku mzima, wengine nusu ya usiku, wengine wiki nzima, wengine mwezi mzima. Sasa ikiwa muda ule uliokuwa wewe umejipangia kuwa ni mtaki ni wa itikafu katika msikiti, huruhusiwi kufanya starehe yoyote na mke muda huo mpaka malize muda wako wa itikafu tilka hududullah hiyo ni mipaka ya Mwenyezi Mungu fala taqrabuha msisogelee kwa kuikiuka kadhalika yubayinu Allahu ayatihi kwa mfano huo ndivyo anavyobainisha Mwenyezi Mungu kwenu aya zake linasi kwa ajili ya watu anazibainisha kwa ajili ya watu kwa sababu wao ndio wao ndio watekelezaji na wao ndio wananufaika kwa hizo la'allahum yattaqun ili wao wafikie kumcha Mwenyezi Mungu wala taakulu amwalakum bainakum bilbatili wala msiliane mali zenu baina yenu kwa njia ya dhulma msiziliane msitafuniane mali zenu kwa njia ya dhulma kwa maonevu watudlu biha ila alhukam au mkazishongelesha kwa tawala mali zenu mkashongeleshana nyinyi kwa nyinyi kwa watawala eh? wakazichukua mali hizo litakulu fariqan ili kwa ajili kutafuta njia ya kuliana baadhi yenu mina amwalin nasi kuliana baadhi yenu mali za watu bil ithm kwa njia ya dhulma wa antum ta'lamun na hali ya kuwa nyinyi mnajua kuwa hili jambo limekatazwa na halina kheri wala faida yote kwenu kwa, bali ni tendo la dhulma ni tendo la kihuni na maonevu asema Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika kuwajibu wayahudi waliomuuliza Mtume sallama hivi huu mwezi kwa nini unadhihiri mwanzo mwembamba mkofu ukaongezeka kidogo kidogo mpaka ukakamilika kisha ukaanza kurudi tena ukondeko nini faida yake asema Mwenyezi Mungu yasalunaka anil ahilla wanakuuliza watu wako kuhusu mwindamo ya miezi Qul wambie hiya mawaqitu linnas miindamo ya miezi ni kwa ajili ya kufahamisha nyakati kwa watu ili waweze kujua mwezi umemalizika unaanza mwezi mwingine malizika unaanza mwingine mpaka kitimia mbili mwaka umekwisha walhaji vile vile ni nyakati za kuwezesha kujua nyakati siku za hija walaisa albir wala siyo wema bi an buyuta min dhuhuriha kuziendea nyumba zenu kwa kupitia migongoni walaisa albir bi an buyuta min dhuhuriha sio wema sio utiifu kwa Mwenyezi Mungu kuendelea majumba yenu kwa kupita migongoni walakin albirra walakin albirra man ittaqa lakini mwema na mtiifu ni yule ambaye anajikinga na maasi wa atul buyuta min abwabiha yaendeeni majumba yenu kwa kupitia milangoni kama kawaida wattaqullaha la'allakum tuflihun mwogopeni Mwenyezi Mungu ili nyinyi mweze kufuzu Mwenyezi Mungu alisema haya kwa ajili ya kwamba Wayahudi au Waarabu wa majahili wa zamani kabla ya Uislamu kuenea walikuwa na tabia kwamba siku za hija milango inatuaribiti haitumiki kabisa kwa sababu kwa itikadi ya kwamba mtu akitokea mlangoni kwake kitu cha kwanza anachokiona ndio kinachokuwa kinachomwandama moja kwa moja sasa walikuwa hawataki mtu atoke nyumbani mwake kupitia mlangoni kwa sababu hajui atakutana na kipi badala yake walikuwa upita migongoni wakitoboa kwenye dari zile wakapitia kwa juu kwa sababu ukipitia kwa juu kitu cha kwanza utakachokiona ni mbingu kwa hivyo Mwenyezi Mungu akamwambia sio wema huo kupitia migongoni kwa nyumba lakini wema ni ucha Mwenyezi Mungu utiifu kutekeleza maamuru kuepukana na makatazo kuheshimu imani na Uislamu na ihsani kwa hivyo endeeni majumba yenu kupitia milangoni kama kawaida lakini la msingi muogopeni Mwenyezi Mungu ili nyinyi muweze kufuzu waqatilu fi sabilillahi alladhina yuqatilunakum wapigeni vita pambaneni nao katika taa Mwenyezi Mungu wale ambao wanapigana nanyi wala taatadu wala msikiuke mipaka inna allaha la yuhibbu almu'tadin Mwenyezi Mungu hawapendi wenye kukiuka mipaka waqtuluhum wapigeni maadui haithu thaqiftumuhum popote mtakapowakuta wa akhrijuhum wahamisheni min haithu akhrajukum pale walipokuhamisheni nyinyi wao walikuhamisheni nchini maka basi na nyinyi uhamisheni wal fitnatu ashaddu min alqatl na kama wataleta hoja kwamba nyinyi mnaua huu kafiri walionao wao ni mkubwa zaidi ubaya wake kushinda huko kuwaua wao wala tuqatiluhum wala msipigane nao kwa kuwaua indal masjidil haram wakiweko katika maeneo ya msikiti mtukufu hata yuqatilukum fihi mpaka wanze wao mpaka waanze wao kupigana nanyi ndio na nyinyi mpigane nao katika maeneo hayo fa in qatalukum watakapoanza wao kupigana nanyi kupambana nanyi kwa kivita faqtuluhum basi na nyinyi wapambaneni nao kwa kuua kadhalika jazaul kafirin hivyo ndivyo anavyokuwa malipo ya makafiri fa in intahu na wakikoma fa inna allaha ghafurur rahim basi Mwenyezi Mungu ni msamehevu ni mrehemevu anarejea tena Mwenyezi Mungu kusisitiza suala la, la mapambano jihadi akisema waqatiluhum hatta la takuna fitna pambaneni nao makafir mpigane nao mpaka usibakie ukafiri wayakuna dinu lillah ibaki dini ya Mwenyezi Mungu tu fa inintahau wakikoma fala udwana ila ala dhalimin hakuna haki ya kuwafanyia wadui isipokuwa madhalimu wala pakawa na kasingizio kwamba huu mwezi mtukufu haifai kupigana nao madam wameanza wao kupigana nanyi hata ikawa mwezi gani nanyi mpigane nao Mwenyezi Mungu anasema haya kwa sababu walikuwa na ukijenga hoja kwamba waislamu wanapigana katika mwezi wa mfungo nne wanapigana katika mwezi wa Rajab wanapigana katika mwezi wa mfungo tatu mfungo pili ina hii ni miezi mitukufu haipigani haipiganwi sasa lakini wao wanaanza ukorofi kwa hivyo Mwenyezi Mungu anasema ash-shahrul haram bish-shahril haram alianzisha mapigano katika mwezi mtukufu bish-shahril haram na yapigwe katika mwezi huo wal hurumatu kisasu na majaraha yalipiwe kisasi faman itada alaikum atakayefanya uadui kwenu fa'tadu alaihi na nyinyi mfanyeni uadui bimithli ma atada alaykum kwa mfano wa alivyofanya adui yeye kwenu wattaqullaha na muogopeni Mwenyezi Mungu alamu na mjue kwamba anna Allaha ma'al muttaqin Mwenyezi Mungu yuko pamoja na wanaomcha wa anfiqu fi sabilillah toeni sadaka katika taa ya Mwenyezi Mungu wala tulqu biaidikum ila tahaluka wala msipeleke mikono yenu msizipeleke nafsi zenu kwenye maangamivu wasinu na mema fanyeni mema kwa upande wa Mwenyezi Mungu fanyeni mema baina yenu kwa nyinyi inna allaha yuhibbul muhsinin Mwenyezi Mungu anapenda wenye kufanya mema kufanya mema kwa Mwenyezi Mungu ni kumwabudu kama unayemuona kufanya mema kwa baina yenu kwa nyinyi kuhurumiana na kusaidiana na kushirikiana na kuongozana kustahamiliana kuvumiliana ndio isani Mwenyezi Mungu anasema Subhanahu wa Ta'ala wa atimul hajja wal umrata lillah kamilisheni baada ya hija na umra kwa ajili ya Mwenyezi Mungu tu fa in usirtum lakini ikiwa mmezuiliwa njiani famastaisara min alhadi basi mtawajibikiwa kutoa epesika katika wanyama wa ng'ombe ngamia mbuzi kondoo wala tahaliquru usakum lakini msije mkanyoa vichwa vyenu hata yablugha alhadiyu mahilla mpaka mnyama mnayetaka kumchinja afikie mahala pake pa kuchinjwa yani haji haji kahirimia hija lakini kumetokea bahati mbaya ya vurugu hakuendeki maka imebidi warudi kwa hivyo atalazimika kumchinja mnyama na asinyoe nywele zake mpaka kwanza amchinje yule mnyama aliyokuwa kalazimikiwa kumchinja hii ndiyo utaratibu wa kughairisha ibada ya hija kwa dharura faman kana minkum marida atakayekuwa kati yenu ni mgonjwa au bihi adhan au ana uchafu min rasi mwake kama ana koko lile linazuia maji kuingia akikoga au ana wadudu fafidiatum min siyami basi na nyoe nywele zake na atoe fidia fidia yake itakuwa min ni kufunga au sadakatin au kutoa sadaka au nusukin au kuchinja mnyama fa idha amintum lakini mkisha kupata amani kushafikia katika hali ya amani mtabidi mtekeleze ibada kama ilivyopangwa faman tamatta bil umrat atakayejistarehesha kwa kutanguliza umra ila alhaji ndio akifanya hija kama tunapofanya sisi watu wa nchi za Afrika famastaisara min alhadi tutalazimika kutoa kitakachowepesika katika wanyama kondoo au mbuzi faman lam yajid na hakumpata mnyama wa kumchinja basi fasiyamu thalathata ayyam atalazimika kufunga siku tatu fil haji huko maka wa sabati na siku saba idha rajatum atakaporudi nyumbani kwa hiyo jumla ya siku ambazo anatakiwa azifunge ni siku kumi ndio Mwenyezi anajumlisha hapa akisema tilka asharatun kamila hizo ni funga za siku kumi kamili dhalika liman lam yakun ahluhu hadiril masjidil haram na hii ni fardhi kwa mtu ambaye aila yake haiko katika e, maeneo ya Masjid al-Haram liman lam yakun ahlu hadirin Masjid al-Haram haishi katika maeneo ya Masjid al-Haram ama anaishi katika maeneo ya Masjid al-Haram halazimiki yeye kuchinja wala kufunga wattakullah mwogopeni Mwenyezi Mungu waalamu na mjue anna Allah shadidul iqab Mwenyezi Mungu ni mkali wa kuadhibu mjue kwamba Mwenyezi Mungu ni mkali wa kuadhibu kwa hivyo mjitahidi mwisho wa uwezo wenu kujiepusha na maasi kumwasi na kujiepusha na kufanya mambo yaliyokuwa ameyakataza Allah subhanahu wa ta'ala alam اللهم اهدنا بهداك wajalna ممن yusari fi ridaka wala tuwallina وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف امرك وعصاك حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم